Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Գործար Արցախն այսօր պատմելու է լուսանկարիչ Հայկ Հարությունյանի մասին, ով արդեն 7 տարի է զբաղվում է լուսանկարչությամբ եւ ունի սեփական ստուդիա։ Հայկը իր կրեատիվ ու հետաքրքիր լուսանկարների շնորհիվ կարողացել է ունենալ բազում հաճախորդներ։ Բարև ձեզ։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի տաղավարում եք եւ շնորհակալ եմ հարցազրույցի իմ հրավերն ընդունելու համար։ Հայկ, դուք զբաղվում եք Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Ես Հայկն եմ, ես զբաղվում եմ լուսանկարչությամբ։ Զբաղվում եմ արդեն մոտ 7 տարի է։ Հիմնական ուղղվածությունը լուսանկարչության մեջ փաստավավերագրական լուսանկարչությունն է, սակայն վերջի 3 տարիների ընթացքում նաև նկարում եմ մարդկանց, նկարում եմ պորտրետներ եւ ընդհանուր զբաղվում եմ մարդկանց լուսանկարչությամբ։ Դուք մասնագիտությամբ Ես մասնագիտությամբ հենց լուսանկարիչ եմ։ Ես կյանքիս վերջի 7 տարիները սովորում եի լուսանկարչությամբ զբաղվել եւ ընդհանուր խորացել եմ եւ շարունակում եմ խորանալ հենց այդ մասնագիտության վրա։ Փաստորեն փաստավավերագրականից սկսեցիք նաեւ նկարահանել մարդկանց։ Ինչու, որովհետեւ փաստավավերագրականը իր բնույթով մի քիչ Արցախում գործածական չէր, թե ուղղակի մարդիկ ավելի շատ էին խնդրում կամ կորպորատիվ միջոցառումներն էին ավելի շատ այդ մասին։ Փաստավավերագրական լուսանկարչությունը Արցախում հենց շատ օգտակար էր, շատ շատ տարածված էր, քանի որ մենք գտնվում ենք այնպիսի երկրում, այնպիսի տարածաշրջանում, որ անընդհատ ինչ-որ բան կա նկարելու, անընդհատ ինչ-որ բան է կատարվում, եւ Արցախը կարիք ուներ լավ լուսանկարչի եւ լավ լրագրողի, որ կարող էր նկարել եւ լուսաբանել այն ամենը, ինչ կատարվում է Արցախում, եւ այդպես մոտ 5 տարի զբաղվելուց հետո որոշեցի, որ հենց կոնկրետ արդեն սկսել եմ խորանալ հաստավերագրական լուսանկարչության եւ ֆոտոլրագրության վրա եւ պատերազմից հետո արդեն սկսեցի այդ ուղղվածությամբ զբաղվել եւ նաեւ համատեղում էի մարդկանց նկարելու պորտրետների մոդելային լուսանկարչության հետ քանի որ երբեմն ցանկանում էի ծրվել եւ հաստավերագրական լուսանկարչության մեջ արվեստը այդքան էլ շատ չէ այնտեղ կան 4 փաստեր եւ մի քիչ ընդունված չէ փաստահավերագրականի հետ արվեստ խառնել եւ ցանկությունն էի նաեւ արվեստ ստեղծել, մտքերիս ազատություն տալ եւ այդ պատճառով էլ արդեն սկսեցի մարդկանց նկարել։ Հայկ Փաստորեն, եթե այսպես թերթելու լինենք նախնական ձեր այդ 5 տարիները, ինչ պիտի արձանագրենք, ինչ պատկեր ունեինք եւ արդյոք ձեր նկարահանումները տեղ գտան նաեւ միջազգային հարթակներում։ Եթե նայենք իմ առաջին 5 տարիները, շատ մարդկանց թվում է, որ լուսանկարչությունը ինքը շատ հեշտ արվեստի ճյուղ է ու դու կարող ես ուղակի կամերա գնել եւ 1-2 ամսում սկսել նկարել։ Դա ընդհանրապես այդպես չէ։ Ցանկացած մասնագիտության մեջ, ինչպես նաեւ լուսանկարչության մեջ, անհրաժեշտ է տարիների փորձ եւ տարիների աշխատանք, որ เป զի դու հասկանաս նախնական հասկանաս այն ինչ ես դու ուզում անել եւ հետո արդեն սկսես խորանալ քո ցանկացածի վրա եւ սկսել արդեն դրանով զբաղվել։ Իմ պարագայում այդ 5 տարիները դա դեռ ուսուցողական տարիներ էին, այսինքն ինչ որ ոչի ստեղծում, ոչի մշակում, նկարների մշակում, այսինքն այդ 5 տարիների ընթացքում ես անընդհատ սովորում էի եւ մինչեւ հիմա դեռ ես սովորում եմ, քանի որ արվեստում անհնար է որ դու ամեն ինչ իմանաս, դու անընդհատ սովորում ես, այո։ Այդ 5 տարիները այսպես ասած այն քարն էի տաշում, որ เป զի ստանամ ինչ որ մի կմախք, եւ այդ 5 տարիներից հետո արդեն կմախքը ստանալուց հետո դու սկսում ես արդեն խորանալ քո ցանկացածի, դրա վրա ինչ որ դու ուզում ես, ինչ որ քո սրտին ավելի շատ է մոտիկ, եւ սկսում ես աշխատել դրա վրա։ Այդ 5 տարիների ընթացքում նկարում էի ամեն ինչ ինչ պատահում էր սկսած բնությունից, ավարտած մարդկանցից, մինիմալիզմ, ցանկացած ամեն ամեն ինչ բան։ Լուսանկարչության մեջ պետք է սկզբում փորձես նկարել ամեն ինչ, որ հետո հասկանաս այդ ամենից ինչն է քո սրտին ավելի մոտիկ։ Եվ ինչն է քո սրտին ավելի մոտիկ։ Իմ սրտին ավելի մոտիկ հենց փաստահավերագրական լուսանկարչություններ իրավիճակ ցույց տալ, փաստեր արձանագրել ու նաև կերտել մարդկանց հետ, հիմնականում մոդելային լուսանկարչությունն է իմ սրտին շատ մոտիկ, որովհետև այնտեղ դու ունես համանապակում, իմպրովիզը այնտեղ մաքսիմալ շատ է։ հա։ Իմ լեզվով ասած կարող ես ստանալ մաքսիմալ մաքսիմալ փախած ու ստանդարտներից երբեմն դուրս նկարներ։ Thank you Առաջին միջազգային հարթակում հանդես գալու փորձս եղել է 2020 թվականին երբ որ դիմեցի միջազգային 35 awards ֆոտոկոնկուրսին եւ երեք նկարներս այդ կոնկուրսում դրեցի Արցախի մասին, Արցախյան պատերազմից հետո հետևանքների մասին նկարներ էին։ Դրեցի ռեպորտաժ լուսանկարչություն ժանրում։ Կոնկուրսի արդյունքներում լուսանկարս հայտնվեց աշխարհի 50 լավագույնների ցանկում իսկ ես որպես լուսանկարիչ իմ երեք նկարների սերիայով հայտնվեցի աշխարհի լավագույնների 100-ի ցանկում, լավագույն 50-ի ցանկում, որտեղ կար լուսանկարես, միակ հայն էի, այն էլ Արցախից, իսկ 100-ի ցանկում ես էի ու իմ հետ նաև կար մեկ հայ տղա, դա Ստեփան Էրգյուլյան, ինքը պատերազմի ժամանակ ամենահայտնի հրետանավոր տղայի լուսանկարի հեղինակներ, ես ու ինքն էինք 100-ում Դա առաջին փորձն էր, իսկ հետագայում շրջափակման ընթացքում բազմաթիվ լրատվականներ, բազմաթիվ միջազգային թերթեր դիմեցին իմ լուսանկարները ստանալու համար, լուսանկարներս օգտագործելու համար տպվեցին իսպանական, ֆրանսիական թերթերում, նաև օգտագործվեցին Շվեդիայում ցույցերի ժամանակ, ու այդպես հիմնականում շրջափակման ժամանակ օգտագործվեցին նկարներս միջազգային հարթակում։ Ես հետևում եմ ձեր Facebook-յան էջին եւ նախ անվանման մասին խոսենք, ինչպես է անվանումը։ Old Hike Photography։ Ինչ է նշանակում թարգմանաբար։ Old Hike-ը իմ մականունն է, որը դեռ մոտ 4 տարի, 4-5 տարի է այդ մականունը իմ հետ է, դա կապված է իմ հետ, իմ բնավորության հետ։ Իսկ ֆոտոգրաֆին իմ լուսանկարչության էջն է, իմ հիմնական էջը Instagram-ում անունը Oltaik-ա եւ լուսանկարչության լուսանկարների էջս կոնկրետ դրել եմ Oltaik Photography։ Հայկ, դատելով Facebook-յան ձեր էջից կարելի է հետևություն անել, որ բավականին շատ հաճախորդներ ունեք եւ նաեւ շատ հետաքրքիր գովազդային պաստառներ եք այնտեղ տեղադրում ու բացառապես արցախյան լեզվով։ Հա, համեմատած դրան, որ օրվա ընթացքում շատ քիչ ազատ ժամանակ ունեմ, քանի որ համատեղում եմ երկու աշխատանք, նաև ձերքի հետ երրորդ աշխատանքն է հայտնվում, նաև դասերիս հետ եմ համատեղում, այո, համեմատած այդ ամեն ինչին օրվա մեջ ունեցած շատ քիչ ժամանակից հետ իրականում պատվերները շատ են լինում, երբեմն նույնիսկ չեմ հասցնում օրվա մեջ նույնիսկ տուն հասնել։ Ու հա, գրում եմ բացառապես Արցախյան բարբարով, քանի որ կոնկրետ մասնագիտացված եմ իմ աշխատանքը կոնկրետ Արցախյան շուկայի համար է, եւ դա մարդկանց մոտ ավելի շատ մտերմության, հարազատության ինչ որ մի ծանոթ ինչ որ բանի հետ ասոցացում եւ մարդիկ հարազատ են սկսում ընդունել նկարներ այդ մի տեսակ Հայկ, իսկ եթե ասենք խոսենք արդեն բիզնեսի տեսանկյունից, այն ինչ դուք մտածում եք եւ այն գումարը, որը ցանկանում եք վաստակել, այսօր արդեն վաստակում եք, ունենք հաջողություններ այդ։ Հա, իրականում վաստակում եմ, բայց երբ ես երբևէ գումարի վրա չեմ դրել իմ շեշտը, ես 5 տարի նկարում էի ընդհանրապես առանց գումար։ Նկարում էի ամեն ինչ, նկարում էի բոլորին, ես դրանից հաճույք էի ստանում ու դրանից ինչ որ մի բանից ավելի շատ հաճույք ես չեմ ստանում, քան լուսանկարելուց, ու այդ 5 տարին առանց գումարի դա կորցրած չեն, դա ես կասեի նույնիսկ շատ-շատ շատ ավելի շատ է այդ հաճույքը, այդ ձեռքբերած այդ օգուտը, քան թե այն գումարը, որ ես այսօր եմ ստանում, ու ես էլ բարբերաբար նույնիսկ երբ որ ինչ որ իդեայի մոտս առաջանում, ես շատ եմ ուղակի ծանոթներից մոդելներ գտնում ու ասում՝ «Արի գնանք այս ֆոտոշուտը անենք ու լրիվ ձերի» ու դա ինձ դուր է գալի, դա ինձ մի այլ կարգի հաճույք է պատճառում ու ասենց կարելի ասել արդեն լուսանկարչությունը դարել է իմ կյանքիս իմաստը ու առանց լուսանկարչության ընդհանրապես կյանքս չեմ կարող պատկերացնել խոստանում եմ հաջորդ հաճախորդը լինել ես։ <laughs> Եվ հուսով եմ կունենանք հետաքրքիր նկարներ։ Հայկ, իսկ ինչպես է այդ ամենն իրականացվում հաճախորդը ինքն է ցանկանում, ասենք, այս ռակուրսում նկարվել, այս վայրում ընտրել վայրը։ Դուք եք ընտրում թե հաճախորդը մի քիչ այդ մասին պատմեք։ Ձեր մհարկե սկսել դրանից, որ Արցախում շատ մեծ խնդիր կա լուսանկարչության հետ կապված, որովհետև չունենք բավական քանակությամբ մոդելներ, այսինքն մոդելներ, որոնք ուզում են նկարվել, որոնք կարողանում են նկարվել, քանի որ լուսանկարի 50%-ը դա հենց մոդելն է։ Ու նաև ճունենք բավարար լոկացիաներ, այսինքն փոքր քաղաքում ենք ապրում, քաղաքը ունի այդքան էլ շատ գեղեցիկ ճարտարապետություն, ունի այդքան էլ շատ գեղեցիկ վայրեր, դրանք այդքան էլ շատ չեն եւ ստիպված դու փորձում ես ինքդ գտնել մի տեսակ այդ ամեն ինչի տակից դուրս գալ իմպրովիզը շատ-շատ է ու դրա համար լավ լուսանկարներ ստանալն էլ Ստեփանակերտում շատ դժվար է կամ պետք է Ստեփանակերտից դուրս գաս կամ Ստեփանակերտում այդ ուղակի անհնարինի մոտ բան է լավ նկարներ ստանալ կամ պետքա շատ տանջվես Հենց դրանից ելնելով հիմնականում մոդելների հետ որոշում ենք միասին, թե ինչ են նրանք հակնելու, նրանց կերպարն ենք որոշում, ելնելով այդ իր որոշած կերպարից, որոշում ենք միասին լոկացիան, թե որտեղ պետքա նկարենք, ու ստիպված մենք Ստեփանակերտի լոկացիաներից ելնելով ենք համակերպվում։ Դրա համար այդքան էլ շատ ստեղծագործելու վայրեր ու հնարավորություններ չենք ունենում։ բնականաբար ստեղծված իրավիճակն էլ իր դժվարություններն ու բարդություններն է առաջ քաշել, հատկապես տեսարժան վայրերից խոսեցինք, գործնելով 75%-ը դա կնշանակի, որ գործրել ենք ամեն ինչ եւ դա էլ երևի ձեր գործում իր բացասական ազդեցությունն է ունի։ Այո, եթե մենք օրինակ կարող ենք գնալ Շուշի Շուշիում ստանալ արտակարգ նկարներ, շատ լավ նկարներ, մենք հիմա չենք կարող ուղղակի գնալ Շուշի եւ նկարվել, ու նաև շրջափակման պայմաններում չկավառելիք մենք չենք կարող նույնիսկ մեքենա նստել մոտ 15 րոպեով հեռանալ Ստեփանակերտից տանալ շատ գեղեցիկ նկարներ, քանի որ բնությունը արտակարգ այստեղ ու բնության հետ կապված բնության գրկում մոդելային լուսանկարները իրենք շատ գեղեցիկ են ու նույնիսկ դրա հնարավորությունը չունենք ու երբեմն նույնիսկ մարդիկ որոնք ապրում են քաղաքի վերևի մասում ի վիճակի չեն իջնել թեկուզ եւ մենք ենք մեր սարերը Շարաձյանի մոտ եւ այնտեղ լուսանկարվել դրա համար շատ ժամանակ սահմանափակ ենթարկվում ենք ուղակի մոդելի բնակության վայրի շրջակայքում կամ քաղաքի կենտրոնում գտնվող վայրերում, որոնք ընդհանրապես քիչն են, այնտեղ չի ասի, որ տենց առանձնահատուկ լուսանկարվելու տեղ կա։ Ա, Իսկ որտեղ են ավելի շատ ընտրում վայրը, ասենք ավելի շատ որ գործածականը եւ ավելի շատ։ Հիմնականում ասում են նկարվենք Վալեքսում, նկարվենք հենց մենք ենք մեր սարերը Հուշարձանի մոտ, թատրոնում, բայց ես պրինցիպիալ այդ երեք լոկացիաները չեմ սիրում, այնտեղ չեմ նկարում, որովհետեւ իրանք շատ ծեծված են բոլորը այնտեղ են նկարում, ես չեմ ուզում անել այն ինչ անում են բոլորը եւ ելնելով դրանից, որ ին ոչն էլ այնպեսին չէ, ինչպեսին մնացածին է, եւ ստիփված բակեր ենք գնում ինչ որ սենց կորած, փախած տեղեր ենք գտնում ու այդ տեղերում ստանում ինչ որ առանձնահատուկ լուսանկարներ։ Կրեատիվ լուսանկարներ։ հա։ <laughs> Այո, հայք եւ մշակում եք դուք ինքներդ եւ նկարում եւ մշակում եք, այո։ Այո, իհարկե, իմ լուսանկարների հենց այդ համեմունքը, այն վիշեն կնատորցին, այսպես ասած, հենց մշակումն է գույնը, հենց իմ գույներն է, որոնք ես օգտագործում եմ մշակման մեջ, որոնք շատ հազվադեպ են ամենտեղ չեք տեսնի, գրեթե չեք կարող պատահել տեսնել այդ գույները ուրիշ լուսանկարիչների մոտ եւ իհարկե լուսանկարները ամեն ինչ արվում են հետագա մշակման ու հետագա գույների հետագա գույների պատկերացմամբ։ Այսինքն լոկացիան է ընտրվում այնպես, որ հետագայում ես կարողանամ իմ գույները ու իմ մշակումը օգտագործել հենց այդ նկարի վրա։ Եվ որ գույն եք ավելի շատ օգտագործում։ Տաք գույներ եմ սիրում շատ լուսանկարներում, որովհետև տաք գույները տալիս են ցենց ջերմության, կոմֆորտի զգացողություն։ Սառը գույներ շատ քիչ եմ օգտագործում, ու քանի որ Ստեփանակերտն էլ ինքը չենք ասի, որ ստեղի մթնոլորտը այդպիսի տաքն է, դրա համար Ստեփանակերտի հետ տաք գույներ օգտագործելը տալիս են կոմֆորտի զգացողություն։ Շնորհակալ եմ եւ վերջին հարցը Հայկ գուցե տեղին չէ, բայց այնուամենայնիվ ձեր հետագա ծրագրերի մասին բիզնեսը online-ելու կամ հետագաս ծրագրերս ու ապագաս միանշանակ պատկերացնում եմ Արցախում բոլորը ասում են ինչու՞ս ես դուրս գալիս դու կարող ես արտասահմանում դառնալ հիասքանչ լուսանկարիչ նկարել աշխարհահռչակ մոդելների եւ ում ասես բայց միշտ իմ համար պրիորիտետը եղել է Արցախում զարգացնել արվեստը Արցախում զարգացնել լուսանկարչությունը որովհետեւ ինչքան էլ ցավալի չլինի ասել բայց Արցախում արվեստը գտնվում է շատ շատ շատ ցածր մակարդակի վրա ու առանձնապես լուսանկարչությունն է գտնվում կամ շատ ցած էր մակարդակի վրա, որովհետև մենք գրեթե այստեղ ճունենք լավ լուսանկարիչներ, ինչ որ միջազգային հարթակներում հաջողության հասած լուսանկարիչներ ու մարտիկ տեսնելով այդ ամեն ինչը ինչ կող իրենց մոտ կատարվում է, իրենց կողքիների արած լուսանկարները, իրանք էլ են ավտոմատ սկսում մտածել, որ դա է լավը, դա է ճիշտը, բայց իրականում դա այդպես չէ ու շատ քիչ լուսանկարիչներ են, որ սովորել են արտասահմանից, ստացել են դրսի լուսանկարիչների փորձը եւ հետեւում են դրսի լուսանկարիչներին, եւ դրա համար էլ մակարդակի ու ճաշակի շատ-շատ-շատ վատ վիճակ է այստեղ։ Ձեզ շնորհակալ եմ հարցազրույցի իմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ հրավերելու համար։ Thank you Երիտասարդ գործարարն ունի արդեն գրանցված մի շարք հաջողություններ, բայց սա հա դեռ ամենը չէ։ Հայկը հույսով ու հավատով սպասում է, որ կգա պայծառ օր Արցախի համար, եւ այն ժամանակ նա կկարողանա իր լուսանկարներով ներկայանալ աշխարհին։ Այսքան ենք նախատեսել այսօրվա համար, եթերում գործար Արցախներ։